Labadiena, gerbiami studentai ir studentės. E, šitą paskaitą aš kaip ir skaitęs, ar bent jau tam, tikra, tam tikras e, na, dalis šitos paskaitos. Tiesiog galvojau, pirmąjį vadinę paskaitą vis tiek ten tradiciškai studentų ateina, duok dievę, kad pusė. Na, tai taip ir planavau, kad daugiau mažiau Mm, porą žodžių tarsiu apie Lietuvą Rusijos imperijoje. Rusijos e, imperijos e, sudėti, carų valdžioje. Tariau aš tos e, porą žodžių, bet vėliau pagalvojau, kad išėjo nei šiaip, nei taip. Nei pilna apžvalga Lietuvos būklės, nei kažkokie tokie rimti apibendrinimai. Na ir nors to, ką pirmą paskaitą kalbėjau, labai papildyti nėra ką, bet kadangi ten dalyvavo viso labo trys ar, ar keturi studentai, dabar jau tiksliai ne, neatsimenu, tai manau yra prasmės šitą paskaitą pakartoti, pakartoti šiek tiek plačiau. Iš karto galiu pasakyti, kad Rusijos imperijos reikalams skirsime dvi paskaitas ir ne dėl to, kad na, formaliai tarsi Lietuva buvo e, juridiškai tartautinės teisės požiūrių Rusijos sudėti iki 1918 metų, na, beveik du dešimtmečius, jeigu neskaičiuoti vokiečių okupacijos. E, tai ne vien tik tai. E, reikalas tame, kad jei 19 amžių Na, mūsų profesoriai vadovų Kulakauskas ir Aleksandravičius savo knygoje pavadino carų valdžioje. Tai ko gero 20 amžiaus bent jau pirmą pusę galima pavadinti carų šešėlyje. Labai jau didelę įtaką padarė Rusijos imperija ir jį padarė ne tiek eilinio žmogaus gyvenime, kiek visuomenės mentalitete pokyčius tokius labai savotiškus paliko teisės supratime, valstybės valdyme, tiesiog valstybės administravime. Ir nors e, tiesioginis poveikis, sakykime, kultūrai, literatūrai ar ir lietuvių savimonė jis nebuvo labai didelis. 18 metais iš tiesų kuriama nauja visuomenė, nauja valstybė, e, naujų žmonių, toli gražu ne, ne Rusijos imperijos elito valstybė. Tai tas nenoras pripažinti, jog Lietuvos valstybė, o vėliau ir, ir nusteigiama mm, Seimo Respublika, yra savotiško na, rusiškosios praeities tesinio. Jis buvo be abejo labai akivaizdus, bet tas nenoras jisai vertė maskuoti tą praeitį. Jos įsižadėti, nekreipti ją dėmesį, ignoruoti ir ko gero to daryti nereikėjo. E, ne todėl, kad ta jau carinė Rusijos praeitis buvo kažkokia klestėjimo viršūnė ir, ir labai žavinga. Ne, toli gražu ne. E, nekaip jautėsi lietuviai to imperijoje, bet e, dėl to, kad įvertinus savo patirtis, būtų ko gero galima e, lengviau tų patirčių atsikratyti. Na, Pakalbėsime apie tai ne tik šią, bet ir kitas paskaitas, norim, nenorim teks tai prisiminti. Ir ko gero dar gali tekti prisiminti, kalbant apie sovietinį režimą ir sovietinę okupaciją tai taip pat e, norėjo to komunistai ar nenorėjo, buvo Rusijos imperijos savotišku tesiniu, ne juridiniu, be jokios abejonės ir, ir, ir ne, ne idėjiniu, tačiau tie patys žmonės iš tos pačios imperijos, su tuo pačiu požiūriu į pasaulį, į visuomenę, į valstybę, jie nenumirė visa senoji Rusija 18-20 metais, toli gražu nenumirė. Visa ta bolševikų vadovybė, ji gimė caro laikais, mokėsi caro laikais, kalėjimuose sėdėjo caro laikais, na ir vėliau, taip sakant, kūrė režimą e, ne tiek europiniais pavyzdžiais remdamėsi, na nežinau, kurie ten emigracijoje galėjo atsidurti, ar, ar Prancūzijoje, ar Šveicarijoje, ar Vienoj, ar Austro-Vengrijoje, ne, jie rėmėsi daugiau ar mažiau Rusijos imperijos palikimu. Na, e, tiek jau to. Apie tai, kaip minėjau, pakalbėsime vėliau, o dabar reikėtų tiesiog pereiti prie to, kasgi buvo Lietuva 20 amžiaus e, pradžioje Rusijos imperijoje. Na, visų pirma, taip, e, paskutinis Lietuvos didysis kunigaikštis, kaip beje ir paskutinis Lenkijos karalius, kaip beje ir paskutinis Žemaitijos kunigaikštis oficialiai buvo Rusijos imperatorius caras Nikolajus II. Oficialiai turiu omeny, kad e, tie titulai buvo įtraukti į oficialią e, carų titulatūrą. Ta titulatūra pripažino užsienio valstybės, e, pripažino Romos popiežius ir kažkokiu pretendentu uh, Lietuvos didžiojo kunigaikščio, juo labiau Žemaitijos kunigaikščio sostą, nelabai ir buvo. Kitas reikalas, kad patys carai jie prisiminti ir, ir kažkaip pabrėžti tą savo titulatūrą nelabai mėgo. Juo labiau nelabai mėgo tai daryti Lenkijoje, Lietuvoje, na, juo labiau Žemaitijoje, į kurią retas caras kada ten ir koją buvo įkėlęs. E, kaip bebūtų,

Rusijos majestotiniam herbe, na, galų gale 90-metį Rusijos imperija teikėsi pasikviesti vokiečių istoriką, heraldikos specialistą, kuris daugiau mažiau sutvarkė Rusijos e, herbo, vėliavos ir, ir kitų valstybinių simbolių reikalus, nes iki tol tai, tai greičiau buvo piešinėliai, negu kad e, normal, normalios heraldikos rezultatai. Na, sutvarkė, tai Lietuvos vytis atsidūrė rusiško erelio sparne, ant skydo. Na ir jeigu jau ten pasižiūrėti į tą oficialų valstybinį Rusijos imperijos e, herbą, rasime tenai ir, ir, ir, ir vytį, ir, ir lenkišką erelį, daug ko mes ten rasime. Tačiau tas e, caro kaip, kaip valdovo, kaip monarcho titulatūra praktikoje jį reiškia gana mažai ką. Išskyrus galbūt vieną aspektą – Vienam carui mirus ar žuvus, visi suaugę gyventojai prisiekdavo naujam carui. Kitaip tariant, pilietybė, jeigu iš viso galima apie tai kalbėti Rusijos imperijoje, nes ten pakankamai arhaiška valstybė, pilietybė ar, ar lojalumas valstybei rėmėsi ištikimybę konkrečiam monarchui. Monarchas numirė, žuvo, na ir, ir iš tos ištikimybės e, nieko daugiau ypatingai nelieka. Klausimas vertas 10 metų katargo Sibirė, o kas e, nutinka, jeigu atsisako kokie nors gyventojai prisiekti carui? 18 amžiui tokių vienas kitas pasitaikydavo, čia po perversmo mm, Rusijoje vykusių, sakykime, Petro III nužudimo. Na, tokius dvarininkus išstumdavo tiesiog iš viešo gyvenimo, jie ten savo dvare galėjo sėdėti ir, ir, ir būti visų ignoruojama. Užsieniečiai atsisakiusi prisiekti tiesiog išsiųstų iš Rusijos, kas nutiktų valstiečiam ar miestiečiam, sunku pasakyti, nes paprasčiausiai tokių tokių ir, ir neatsirasdavo. Priesaikos būdavo organizuojamos greitai, masiškai, e, įtraukiamas į tos priesaikas e, ne tik stačiatikiai, bet ir katalikai, ir žydai, ir, ir musulmonai, na ir e, vienokia ar kitokia forma, ar, ar stačiatikio atveju kryžių bučiuojant, ar šiaip duodant priesaiką prie toros, visi savotiškai taip suvienijami jeigu galima tai pasakyti, mm, savo priesaiką mm, prisiriždami prie naujai valdančio caro. E, iš to beje išplaukia ir tam tikras brutalumas tais klausimais, kurie lieti asmeniškai caro asmenybę ar, ar caro didybę, jo garbę ir, ir taip toliau. Rusija vadovavosi uh, e, majestoto įžeidimo nuostatomis, kad bet koks e, darbas prieš carą jisai automatiškai yra va, priesaikos sulaužimas, baisiausias nusikaltimas ir dar rusiškoji tradicijoje na, jeigu tai galima pavadinti teisinę tradiciją. Ypatingo skirtumo čia 17, 18 ir pusė 19 amžiaus tarp veiksmo, rašto, žodžio ir minčių nebuvo. Ar tu galvoji nužudyti carą, ar tu jau su peiliu jį puoli, uh, imperijos akimis tu esi nusikaltelis ir, ir būsi nubaustas faktiškai vienodai. Uh, E, tokios e, nuostatos vedė prie to, kad e, net menkiausia opozicija cariniai valdžiai automatiškai, tiesiog automatiškai virsdavo giliu pogrindžiu, pogrindžiu kažkokio tokio Mm, na, gal ne partizaninio judėjimo ar, ar teroristinio judėjimo, bet e, švelniai tariant, geriausiu atveju, jeigu bus pagautas toks žmogus, tai jau ten dešimt metų pasirodys tiesiog kaip labai lengva pasakėlė, e, o gali ir mirties bausme nu, nubausti, visko gali nutikti. Iš kitos pusės reikėtų pasakyti, kad XIX amžiaus antroji pusė tos griežtos nuostatos, na, kurios tiesiog skamba kaip anegdotai XIX amžiui, kai ten apskūrė skundžia slaptai kanceliarijai, jog štai va gėrėme, gėrėme, pakėlėm tostą už imperatorienę sveikatą ir vienas neišgėrė iki, iki dugno, iki paskutinio lašo, matytis ten kažką negero galvoja, užsiimkit jo, kankinkite tris kartus, įsiaiškinkit, koks čia piktadarys. Na, tokių dalykų 19 amžiuje jau ir, ir nebuvo, iš kitos pusės e, buvo galima nukentėti ten už caro paveikslo išniekinimą kokį nors, įžeidimą ir taip toliau ir taip toliau. E, beje, atkreipkite dėmesį, jeigu matysite 19 amžiaus Rusijos mm, viešas įstaigas ir ne tik viešas įstaigas, o visokias karčiamas, e, visur tenai bus e, caro portretai. Taip pat caro portretai bus ir na, policijoje, raštinėse, mokyklose ir kur tik jų nebus. Tai irgi buvo šitokio požiūrio į caro didybę mm, savotiška išraiška buvo suvokiama, kad keiktis, tiesiog nesvarbu su kuo ir kaip ir peštis, caro portreto netgi akivaizdoje yra baisus nusikaltimas. Tiesa, e, Na, yra toks istorinis anegdotas, kad kai pranešė Aleksandrui III, kad kažkoks valstietis e, spjovė jį, na, jo portretą, na, tai jis atsakė perduokit tam valstiečiui, kad aš jį irgi spjaunu. Na, anegdotai anegdotais, e, bet, bet koks va toks uh, viešas ar neviešas pasikesinimas į caro net ir atvaizdą, net ir atvaizdą, kas įdomiausia ant pinigų, perkirsti rublį galėjo būti traktuojama kaip polinkis caro žudystę. Nebuvo galima to daryti. E, visas e, toks na, gana keistas e, caro garbės gynimas, jisai, kaip minėjau, išplaukė iš gana savotiškos uh, rusiškos teisinės ir, ir ko gero mentalinės tradicijos. Na gerai, e, valdo Lietuvą Rusijos imperatoriui, jie yra e, Romanovai, nors realiai tai jau ten Romanovų kraujo juose likę labai uh, labai ir labai mažai, duok dievę, 18 amžiaus pradžioj dar, dar, dar kažkas susijęs su, Rusiš, su Rusija. Ir vadinasi ten, ten Gotaro Manovu, Mm, dinastija gotatai iš šiaurės vokiečių e, paprasčiausia mm, dinastija patys tie carai tiesą sakant jie ir panašus į daugiau į vokiečius negu į eilinį rusą aukšti šviesiaplaukiai rusvaplaukiai žydrom akim baltos odos savo šeimoje, kadangi pastoviai veda ir veda dažniausiai skurdžias, dažniausiai na, neipatingo ten lygio ir proto, na, tiesą sakant, ir grožio vokiečių princesės, tai jų aplinka tokia, sakykime, vokiškai, angliškai, prancūziška, kokia tik norit, bet e, nerusiška. E, paskutinysis caras Nikolajus II, jo tėvas tarsi ir bandė tokiu rusiškuoju caru atrodyti, barzdą užsiauginęs buvo ir, ir taip toliau, bet vedęsis Danijos e, princesė ir, ir tiesą sakant, jo vaikai augo gana internacionalinėje aplinkoje. E, Nikolajaus antrojo žmona A Aleks, Aleksandra, jinai iš viso karalienės Viktorijos anūkė ir, ir vaikystėje angl anglakalbėje aplinkoje augusi, vėliau vokiškoj. Na, gavosi taip, kad e, caro šeimos kalba, kur tarpusavį ilgą laiką bendravo ir susirašinėjo, buvo anglų kalba. Ne, net ne rusų. Ne, galų gale, jeigu paklaus, paklausyti, o yra šiek tiek išlikę tų... To Mm, įrašą paklausyti 20 mm, amžiaus pradžios rusų aristokratų, kaip jie kalba. Tai ten akivaizdu, kad jie kalba kaip užsieniečiai rusų kalba su prancūzišku pranaunsu tokiu. Na, čia turbūt tipiškas pavyzdys e, būtų bolševikų vadas Leninas, kurį kažkodėl ten visi galvoja, kad jisai šveplas. Er neištarė, ne, jis er neištarė dėl to, kad, kad jo šeimoje ten e, rusų kalba kalbėdavo vieną ar dvi dienas e, per savaitę, o kitom savaitės kalbom visokiu, dienom, atsiprašau, visokiam kitokiom kalbom. Ir tai nebuvo išimtis. Rusų aristokratija buvo baisiausiai atplyšusi, nutolusi skiriasi nuo paprasčiausių rusų valstiečių ir miestiečių. E, net, taip sakant, išvaizda, net kalba, net, net manieromis ir kuo ten tik tai norite. E, ko gero niekur Europoje tokio atotrukio neegzistavo. Tai čia nuo rusų valstiečių atitrūkė. Kaip atitrūkė nuo lietuvių, lenkų ar, ar kokių latvių valstiečių, tai net ir kalbėti nėra ką. Nes e, Rusijai tai dar buvo vienas irgi toks ypatingas bendrumas, tai bendra religija. Ir religijos klausimas buvo nepaprastai aktualus visą 19 ir tiesą sakant 20 amžiaus, e, na bent jau iki, iki trečio dešimtmečio. E, kodėl? Tai tikinčių žmonių visuomenė. Agrarinė, valstiečių, tikinčių, e, kurių visas gyvenimas organizuotas aplink parapiją, jo centrą, tai, tai yra bažnyčia. Žmogus, kuris neišpažįsta tavo religijos, yra na, ne visai pilnavertis žmogus. Visų pirma dėl to, kad tu negali su juo turėti jokių, na, tokių bažinytinių civilinių santykių. Nei, nei vesti, nei, nei ištekėti, nei, nei... Juo negali net pasitikėti, kad jis tavęs neapgaus, nes musulmono, žydo ar, ar stačiatikio etika visiškai kitokia ne, ne, negu kad kataliko ir jiem galbūt apgaudinėti naivų valstietį visiškai gerai, jokia nenodėmė priesaikos jų duodamos taip pat nieko nevertos. Na ir kas dar nemažiau valstiečiam buvo svarbu, tai tai, kad visi tie Ar liuteronai, ar, ar kalvinistai, ar stačiatikiai, ar žydai, ar musulmonai, jie visi keliauja tiesiai į pragarą ir bendravimas su jais kaip būsimais neišvengiamais pragaro gyventojais, na, doram, krikščioniui, krikščioniui kažkaip nelabai toksai. Gali sugundyti, gali išvesti iš kelio, gali trukdyti atlikti e, laiku kokius nors religinius ritualus ir apeigas. Žodžiu, geriau tokių vengti. Ir Lietuvos atvejas buvo savotiškai ypatingas, nes na, pažiūrėkite į žemėlapį ir matysite, kad Lietuva su e, katalikišku pasauliu jungia, taip sakant, siauras kelias e, pro druskininkus e, ar varėną į lenkiškąsias žemės, į rytus stačiatikiai, į šiaurę liuteronai, Latvija ir pusiau vokiečiai, į, į vakarus e, grini liuteronai vokiečiai. Miestuose gyvena daugiausiai žydai, visokie atsikėlėliai į Lietuvą musulmonai ar, ar sentikiai, pabėgėliai, o vėliau ir sąmoningai Rusijos imperijos valdžios atkelti, jie taip pat kitatikiai. Na ir, ir vieninteliai žmonės, su kuriais e, lietuviai daugiau mažiau gali palaikyti santykius, nebijodami dėl savo sielos ateities, yra viso labo Lenkai ar, arba mm, na, sulenkėja kokie nors ar, ar tarpiniai. Taip, rytų Lietuvoje gal ten ir katalikiški mm, e, baltarusiai, gudai, e, tačiau jų mažai tie kontaktai neipatingai tokie intensyvus ir ne kiekvienam kaime, ne kiekvienam uh, E, miestelėje tokius žmonės mato. Yra kita e, kategorija, tai sulenkėję dvarininkai, arba, arba nesulenkėję ir tiesiog Lenkų dvarininkai, e, arba kokie nors atsikėlėliai iš, iš Lenkijos miestus ir miestelius. Bet jų irgi nėra jau taip daug, kad, kad čia būtų galima kalbėti apie tautų lėjimąsi lietuvių ir, ir Lenkų. Egzistavo tiesiog tos imperijos, na, Čia jau net ne politika, čia tiesiog e, Rusijos imperijos, Romanovo imperijos pagrindas buvo stačia tikybė. Taip jau gavosi, kad kurį laiką jie iš tiesų buvo vienintelė nepriklausoma stačiatikių valstybė ir vėliau tas Maskvos noras valdyti visus stačiatikius painiojo iš pradžių Maskvos didžiąją kunigaikštystę, vėliau Rusijos imperiją įvairiausias avantūras, į norą verštis į artimuosius rytus, į Balkanus, į Kaukazą, ten, kur yra stačiatikiai, nes jeigu yra stačiatikiai, tai juos galima padaryti savo valstybės ištikimais pavaldiniais. Na, tas veržimasis, taip žiūrint per 300 metų, baigėsi nei šiaip, nei taip ypatingais pavaldiniais e, stačiatekiai ištikimais, ypač Rusijai, niekur netapo. Ir e, Rusijos dėka sukurtas ar atkurtas e, kokios nors Bulgarijos valstybės ar, ar, ar, ar, ar na, nežinau, Kaukazo tautos, gavusios šiaip taip nepriklausomybę 20 amžiaus e, pabaigoje, jos ypatingo dėkingumo e, rusų užkariautojam nejautė ir, ir dabar nelabai jaučia. Greičiau, jeigu ir yra sąjungininkais, tai tokiais iš bedos. E, Pafrontė su musulmonišku pasauliu dažnai verčia rinktis, su kuo draugauti ir su kuo bendrauti. Bet grįžkime prie, prie Rusijos imperijos. Rusijos imperija e, Petro I dėka panaikino patriarcho e, instituciją. Patriarchas tai e, vienos iš, iš kažkokios apibrieštos teritorijos uh, E, valdytojas, vyriausias na, dvasinis autoritetas, na, jeigu jau taip labai primityviai kalbant, tai kažkokios teritorijos tarsi popiežius, nes, na, Romos popiežius stačiatikiu akim yra pirmasis, labiausiai gerbiamas, bet vis tik tai Romos patriarchas. Tų patriarchų buvo ir daugiau, tai Jeruzalėje, Antiochijoje, Konstantinopolie, na, ir galų gale atsirado patriarchatas ir, ir, ir Maskvoje. Tačiau Petras I, e, sekularizuodamas savo imperiją ir tiesiog baisiai jau jam ten pinigų reikėjo, stačiatikio bažnyčia buvo gana pasiturinti, jisai nusprendė, kad nuo šiol patriarcho nebus, jisai pats bus patriarchu ir tiesiog atsirado valstybės pareigūnas, sinodo e, oberprokuroras, kuris ir tvarkė visus e, bažnytinius reikalus. Dar vėliau 18 amžiaus viduryje buvo atimtos stačiatikių e, valdytos bažnyčios ir vienuolynų žemės, ji faktiškai suvalstybinta. Įvyko tai, kas, ko gero, vokiškose e, valstybėse ir žemėse nutiko reformacijos metu. Tik tai nu, įvyko taip daugiau mažiau ramiai, tyliai, apsimetant, kad, kad nieko baisaus nevyksta. Bet uh, imperija ėmė nustatinėti dvasininkų kiekį tame tarpe ir vienuolių kiekį, uh, atėmus iš jų turėtas valdas e, ir, ir valstiečius, ėmė mokėti algas. Užėmus katalikų gyvenamas teritorijas, šitą tvarką Rusijos imperija taip pat bandė įgyvendinti ir, galima sakyti, įgyvendino. Ypatingai čia pasidarbavo šioje sferoje Nikolajus e, I, e, kuris e, paprasčiausiai ketvirtajam, penktajam dešimtmetį uždaro visus vienuolynus, tiesiog suveža likusius vienuolius į vieną vienuolyną ir naujų neleidžia priimti, Vienu, vienuolių ordinai Lietuvoje išnyksta, kuniguai taip pat tampa viso labo Mm, valstybės savotiškais tarnautojais, gaunančiais e, algą iš caro valdžios. E, katalikų hierarchai skiriami iš Peterburgo ir taip pat gali būti iš Peterburgo pašalinti. Tiesa, čia, aišku, kilo konfliktas, kaip, kaip ir turėjo kilti su Romos uh, popiežium, na, tiesiog klasika kažkokia imperijos ir popiežiaus e, kova dėl investitūros, tai yra ką galima paskirti popiežių ir ką negalima. Skyrė vis tik ne caras, skyrė Romos popiežius vyskupas, e, bet e, skyrė na, stipriai derinant su carinė valdžia. Aukštesni dvasininkai e, buvo mokomi dvasinėje akademijoje Sankt Peterburge, na, žemesnio lygio seminarijose prie kiekvienos viskupystės. E, tokiu būdu galima sakyti, kad katalikų bažnyčia tarsi ir įtraukiama į Rusijos imperijoje egzistavusią e, religijos administravimo sistemą. Bet ne viskas taip sklandžiai vyko, katalikų bažnyčiai toks suvalstybinimas labai nepatiko, išliko rimtas e, religinis e, na, opozicija ir pogrindis. Ir turbūt, na, puikiai atsimenate kokio žemaičių vyskupo Matėjos Valanč, Valančiaus veiklą, kuris iš vienos pusės kaip ir, ir toks caro valdžios mm, toleruojamas žmogus, iš kitos pusiau pogrindininkas ir tiesiog caro priežiūroje e, esanti asmenybė. E, kaip bebūtų, e, pabrėžti norėčiau vieną. Rusijos imperija, ji nėra imperija europinė prasme. Ji visų pirma e, buvo religinė imperija. Visi pavaldiniai nebuvo skirstomi jokios tautybės. Niekur nefiksuojamos tautybės pradeda kalbėti apie tautybės tiktai 19 amžiaus e, antroji pusė ir tai čia daugiau etnografų ir istorikų dėka. E, Statistikoje labai tai menkai žymima, nes galų galia ir neaišku, o kas čia kokiai tautai priklauso. Paprasčiau viskas. Visi žmonės skirstomi pagal savo religiją. Yra pirmarūšiai pavaldiniai, tai yra e, stačiatikiai, yra antros rušies, e, tai yra sentikiai, kuriuos e, taip 19 amžiaus pabaigoje tiesiogiai persekioti nustoja. E, bet jie vis tiek suvokiami kaip įtartini ir, ir, ir tokie na, nelabai kokie stačiatikiai. Yra na, trečia rūšiai, turbūt galima taip išsireikšti, tai liuteronai į juos žiūrima gana nuosaikiai, iš dalies dėl to, kad e, iš tų buvusios Livonijos gubernijų, rekrutuojam, na, nerekrutuojamas patys tiesiog įsiveržė. Labai didelis kiekis e, Rusijos biurokratų. Valstybės aparatė jau sudaro milžinišką, neproporcingą kiekį. E, tarp aukščiausių Rusijos imperijos valdininkų tie visokie išeiviai iš smulkių Latvijos ar Estijos e, vokiškos kilmės dvarininkų šeimų sudaro beveik trečdalį uh, E, visų biurokratų. Na tai čia turbūt ir, ir aiškinti nereikia, į žemėlapį pažiūrėkite, kokią vietą užima ten to, to, tos uh, trys uh, gubernijos ir, ir kokio, kokio dydžio Rusijos imperija. Ir galų gale na, pats dvarininkų kiekis jisgi nemilžiniškas. Matyt, e, tam įtakos tokiam teigiamam požiūriui liuteronus turėjo kai kurie sutarimai dėl dogmos, na, tie visi garsos filiokve, Marijos e, kaip Dievo motinos, na, toks atsainokas požiūris į ją. Ir nemažiau svarbu, kad e, liuteronai, jie vis tiek tokie sekularizuoti, jie, jie garbina vietinę pasaulietinę valdžią. Tai ne katalikai, kuriem priesaika duota prievartos būdu iš esmės negalioja visada ten su katalikais kažkas ne taip. Jie savo nuomonę turi. Su literonais viskas gerai. Taip, pas juos bus dvasininkas, pastorius, bet jisai į politiką nesikiš, jis nieko nekurstis, jokių su, sukilėlių burių kaip e, Lietuvoje e, nevedžios ir juo labiau ten neužsijims e, tartina veikla laikraščių, kalendorių, kokių nors ten ne, neiškių istorijų ar, ar prieš valdžią kurstančių atsišaukimų leidimų. Tuo tarpu su katalikais galėjo nutikti visaip. Patys puikiai žinote iš sukilimo istorijos, e, kad, kad požiūris į carą bent jau dalies dvasininkijos buvo labai ir labai nekoks ir neigiamas. E, na, ajau, kurgi, kurgi mes, kurgi katalikai? Tai mes jau ketvirta rūšiai, o gal net ir penkia rūšiai, e, nes e, šalia katalikų dar įvairūs sektantai, kuriuos valdžia na, stengiasi persekioti ir, ir kartais labai, lab, labai grubiai persekioja. Rusijoje buvo ten chlystų, kokių nors skopcų ir, ir panašus judėjimus, judėjimų, malakanų. Na, tos sektos, kai kurios iš tiesų ir dabar nieko gero apie jas pasakyti sakyt negalima totalitarinės, žmonių žalojimo ar, ar ten e, vos, ne, vos nenčias. Na, bet e, kaip bebūtų, e, tokie žmonės taip pat Rusijos imperijai buvo nereikalingi. Nelabai reikalingi buvo ir baptistai, kur, kurie dar nuo Jekaterinos antrosios antro, atvykę į Rusiją gyvena ir savo įtaką daugiausiai Ukrainoje, bet vėliau ir, ir kitose Rusijos viesto, vietose plečia. Atskirą vietą užėmė musulmonai, kurie savotiškai buvo na, tarsi skirstomi tokius geresnius ir blogesnius, ten daugiau pagal ištikimybę. Ir, ir, ir, bet taip, jų būklė ko gero buvo net ir geresnė negu katalikų. Na, o pačioj tokio jau visi, visi tautelių tikėjimai nes jų tiesiog niekas nevertino ir buvo su, suprantama, kad reikia priversti administraciniam priemonėm, kad tie, tie visi žmonės taptų, sta, stabdavo be ypatingo pasipriešinimo, te, tai, te, tai tiesiog labai formaliai priimdavo e, stačiatikių krikštą ir toliau garbino savo ten įvairiausias e, dievus. dievus. E, na, Išskirtinė ir ypatinga vieta Rusijos imperijoje šiuo požiūriu užėmė žydai arba judėjų tikėjimo išpažinėjai. Žydų Rusijoje, na, žinote, hm, beveik Taip, beveik jau daugiau kaip tūkstantis metų jie gyvena Rusijoje, iš pradžių Rusijoj, Kijeve. Na, ir turbūt vienas pirmųjų Rusijos ir, ir, ir Europos istorijoje žydų pogromas taip pat fiksuojamas būtent Rusijoje. Naikinami. E, vėliau požiūris į žydus labai neigiamas, Maskvos didžioji kunigaikštystė jų nėra arba beveik nėra. Užėmus LDK kokius nors miestus, labai dažnai nutikdavo, kad jeigu dar ten Lietuvos pavaldinis galėjo paimti nelaisvę, tai žydus tiesiog žudydavo. Čia Ivano ketvirtojo laikais ir, ir, ir vėliau taip sakykime, geriau buvo nepasipainioti mm, Rusijos kareivio akise. Tuo tarpu po trečio padalinimo Rusija atiteko buvusi Lietuvos didžioji kunigaikštystė ir, ir didelis e, rytinis e, Lenkijos gabalas Ukraina, o tenai tų žydų daugybė daugybė, miestelių gyventojai kažkokie ten arrendatoriai. Miestuose taip pat įsikūrė kartais atskirais kvartalais, o kartais ir miesto gyventojų daugumas sudarantis. Ką su jais daryti, Rusijos imperija niekada normaliai neįsivaizdavo, bet suvokė, kad jie yra pavojingi, jie yra priešiški, jie yra kitatikiai ir reikia kaip nors jų klausimą spręsti. Na tai išsprendė įvesdami vadinamą mm, čirtą siedlasti arba ribą, už kurios e, žydai neturėjo teisės e, pastoviai gyventi. Ta riba daugiau mažiau sutapo su LDK siena, ten labai nesigilinant, e, įvedė apribojimus žydų veiklai, e, Na tai apie valstybinės tarnybos tiesiog ten galėjo net, net nesvajoti, bet šalia to eiliai profesijų, žemės įsigijimui įvedė kvotas, kad negalėtų mokytis valdiškose e, gimnazijose ar, ar, ar kokiose mokyklose ėmė drausti žydų tradicinius rūbus, reikalauti ten demonstruojama visokiausias ištikimybės sarai ir taip toliau ir taip toliau. Žodžiu, žydus buvo žiūrima kaip, kaip pačius blogiausius imperatoriaus e, pavaldinis. Kurį laiką tas požiūris galėjo būti pakeistas, jeigu žydas priimdavo stačią tikybę. Beje, Rusijos imperijoje buvo galima keisti religijas, bet, sakykime, tik tai imperijos akim kilimo tvarka. Va, iš, iš kataliko į protestantą galėjai atsiversti. Iš protestanto, kataliko ar musulmono į stačiatikį galėjai, o va iš stačiatikio religijos išeiti ir dar viešai apie tai pareikšti. Tai buvo valstybinis nusikaltimas, e, galėjęs pasibaigti arba beprotnami kokį nors, arba įkalinimu vienolyne, arba tiesiog ir ištremimo e, į Sibirą, į katorgą. E, na, žmogus tiesiog įvykdydavo viešą savižudybę, jeigu jis e, imdavo viešai skelbti savo, sakykime, ateistinės, laisvamaniškas ar dar kokias nors nestačiatikiškas e, idėjas. Ir e, tai taip pat buvo, na, švelniai tariant, 20 amžiaus pradžioj na, kažko, kažkokia viduramžių liekana. Na Tuo metu Rusijos inteligentija vystėsi ir nieko nesiskyrė nuo anglų, amerikiečių, prancūzų ar vokiečių inteligentijos. Tas pats menas, e, tas pats modernizmas, toks pat teatras, ta, ta pati laisvamanybė, visur tiesiog. Bet ne, pakalbėsi apie religiją, tavo gyvenimas gali baigtis ir, ir baigtis ne tik tavo, dar ir tavo šeima rimtai nukenties. E, toks e, požiūris Ypač paštrėjo 7-9 mm, e, dešimtmetį, kuomet religijos pakeitimo jau ėmė nebeužtekti žydom, nes atsirado tokių, kurie persikrikštėjo. A, Lenino bolševikų vado senelis tai, tai padarė. Buvo kilęs iš e, Helmo. Na, Helmas tai ten tokia legendinė vieta, žydo anegdotai apie pačius kvailiausius žydus būtent, ar, ar, ar jokingiausius žydus būtent iš Helmo. Ir, ir tas ten Blankas, e, Lenino senelis, jis ten na, atsiprašau, ne senelis, o prosenelis, jisai ten, ten kėlė didelių problemų. Bet e, priemė galų galę krikštą ir jo vaikai jau, jau tapo visiškai gerbtinais uh, imperijos gyventojais. Su, su aukšto išsilavinimu, su, su neblogom pozicijom, galų galę su, su visai neblogu turtum. Na, kaip bebūtų su, su, su tais perkrikštais, 8-9 metį jau tai ėmė nepadėti, nes e, prasidėjo, kaip ir visur kitur, ir rusų nacionalizmo tiesiog formavimasis. Ir rusiškas nacionalizmas, jis, aišku, rėmėsi stačia tikybė, bet ne tik. Tai buvo ir, ir kalbinis nacionalizmas, ir e, papračių, ir ideologinis, ir koks tik tai norite, taip kad perkrikščitas žydas daugumos visuomenės akimis vis tiek išlikdavo žydu. E, tas pat buvo ir su perkrikštytais e, katalikais, musulmonais ir, ir kitais asmenim. Na, galima sakyti taip, papuolė į savotiškus spastus religinius visuomenę, nei visiems tapti stačiatikiais, niekas nuo to nesikeis e, nei visiems ten pasiskelbti, kad e, nekreipkim dėmesio į religiją. To neleido pati valstybė. Sekuliarizacija vyko labai lėta, ypač visuomenės ir, ir e, carai šito nenorėjo. Kodėl nenorėjo, visiškai aišku. Jų autoritetas rėmėsi būtent stačiatikių bažnyčia. Tai prie nieko gero neatvedžia stačiatikių bažnyčios. E, matote, taip, pastačiatikis yra ir, ir aukštoji dvasininkiją, kuri šeimų neturi, jie, jie priima vienuolių mm, įžadus duoda vienuolių, bet yra visa masė, visas, visa pačia, tai popai, tie, tie parapiniai dvasininkai. Tie parapijų dvasininkai veda, turi šeimas, ir po to tuos vaikus reikia kažkur e, dėti, na gerai, jie bent jau raštingi, ten dalis gali eiti žemiausias e, tarnybas, bet e, kur dukras dėti popo, koks tų dukrų kraitis ką jos turi, dažniausiai nieko neturi. Na tai rado išeiti, tekinti dvasininkų dukras už kitų dvasininkų. Negalėjai parapijos perimti stačiatikių, jeigu nevedi anksčiau, anksčiau buvusią dvasininko dukros. Tai, aišku, sprendė šitą problemą, dukrų perteklius, ar, ar kaip čia pasakius. Bet e, per porą šimtų metų e, ta masė dvasininkų jį tiesiog degradavo. Tai nebuvo žmonės, kurie ėjo į dvasininkiją iš pašaukimo. Tai buvo žmonės, kurie paveldėjo savo tėvo profesiją. E, lygis tos dvasininkijos buvo, buvo gana klaikus. Klaikus, e, e, net nežinau čia su kuo ir, ir, ir palyginti, e, su, su 13-14 amžiu. Patys nieko dažniausiai netikintis, gana ištvirkę, kad daug gerintis, e, pataikaujantis valdžiai ir taip toliau ir taip toliau. Aukštesnį gal autoritetą turėjo aukštesnioji dvasininkyje, bet ten buvo irgi savų sravių ir, ir savų e, rimtų problemų. Na, kokios rovės ir problemas. Dažniausiai ten įsikurdavo e, turtingų ar, ar garsių geminių dvarininkų palikuonis, kurie irgi savo kaip dvasininkų pareigas žiūrėjo gana taip pro pirštus. Ko gero, lietuvių laimėjai stačiatikių bažnyčioje egzistavo tokia nuostata, kad atvertinėti, įtikinėjant, diskutuojant ar, ar kaip nors na, apeliuojant į protą, misionieriška veikla buvo suvokiama kaip visiškai nereikalingas užsiemimas. Ir jie to neužsiminėjo, ne, ne, netvertinėjo ir, ir nestiprino ir stačiatikių religinių jausmų, netvertinėjo ir turbūt lietuvė atveju, ačiū Dievui, netvertinėjo ir katalikų. Atvertimą į stačiatikybę visą tai nuoširdžiai Maskvos patriarchatas paliko valstybei. Valstybės spaudimas, valstybės prievarta, valstybės įtikinėjimas turėjo pavaldinis daryti stačiatikis. Kaip sugeba valstybė e, diskutuoti filosofiniais klausimais, tai a, geriau ir, ir nekalbėkim. Smurtauti sugeba, uždarinėti, drausti, reglamentuoti, šitą sugeba visos valstybės. E, diskusijoje įtikinti, kad nors jos nesugeba. Bet Rusijos imperijoje valstybė užsiemė religinio klausimo sprendimu ir užsiemė, e, kaip puikiai Lietuvoje žinote, su visa savo pikta energija. Pradedant dvasininkų tiesiog persiokėjimu, siuntinėjimu, keldinėjimu iš parapijos į parapiją, jeigu dvasininkas neįtinka valdžiai Baigiant tiesiog bažinyčių, iš pradžių vienuolyno, vėliau ir konkrečių bažinyčių, užgrobimais, uždarimais. Na, puikiai, manau, visi žinote, kražių istorijas su, su visu tuo pogromu, pasipriešinimu parapiečių, neleidimu ją uždaryti, užpalimu, po to dar tų, ku, ku, ku, kuriuos suėmė teismu kaip maištininkų. Mm, skandalas buvo didelis. Bet e, kražių uždarimas e, buvo nei viena, nei vienintelė, nei, nei kaip sakant, kažkokia unikali istorija. Daug tokių istorijų Rusijos imperijoje e, buvo. Beje, kalbant čia truputį nukrypstant, e, na, spėkite, kada į rusų, būtent į rusų kalbą, į tą šnekamąją kalbą buvo išverstas šventasis raštas. E, anksčiau, slavų paleografiją, jeigu studijavote, ten ne rusų kalba, ten bažnytinė bulgarų kalba o į normalę, į suprantamą eiliniam žmogui kalbą, e, Senasis testamentas ir Naujasis testamentas e, Rusijoje oficialus, patvirtintas e, dvasininkijos. Buvo išverstas tik tai prieš keturis ar penkis metus. Nesidomėjo, kaip sakant, nesidomėjo dvasiniais reikalais. Na ir matyt, tai ir atvedė prie to, kad religija netapo tuo imperiją klyjuojančių e, tirpalų. 17 metais prasidėjus revoliucija jį nušluoja ir nušluoja dvasininkė. Tikinčių liko, dauguma taip ir liko iki ketvirto dešimtmečio Rusijos gyventojų tikinčiais. Bolševikinis priversinis ateizmas ten labai sunkiai ir, ir, ir su dideliu vargu įsitvirtino. E, bet e, eiliniai gyventojai tiesiog skiria skiria, kad yra religija, o yra oficiali valstybinė bažnyčia. Atiduokit dievui kas dievą, ciesoriui kas ciesorių. Kai, kaip e, aiškino vienas dievo sunus kažkada Jeruzalėje. Mm, šitas idėjas e, rus tikintieji suprato ir priėmė. Aš tiek daug nekalbėčiau apie religinius reikalus, jeigu ne vienas bet. E, valstiečiai, kaip minėjau, buvo tikintis. Jie netikinčių, na, jau ten visai kažkokiu keistuoliu, turbūt būnant, buvo galima pasiskelbti, kad aš nieko netikiu. E, visuomenė to rėmėsi, vertybės to rėmėsi, kiekvienas e, veiksmas, tiesiog net ir, ir sejos, ar, ar, ar kokių ten žemės ūkio darbų, jisai prasidėdavo ir baigdavosi vienokiais ar kitokiais religiniais ritualais. Na, patys žinote, Lietuvoje įvyko katalikybės ir pagonybės e, sintezė tam tikra, sinkretizmas. Senus savo dievus e, prišliejo prie, prie katalikų šventųjų kultą ir, ir eiliniams valstietis ypatingos problemos nematė, ką ten garbinti, ar šventą Izidorių, ar, ar kažkada buvusi, ten ne, nežinau, kokį nors derlingumo mm, e, ir žemės arimo dievą. Gerai tai atsispindėjo pirmajam ar vienajam iš pirmųjų lietuvių romanų 20 e, amžiaus pradžioj e, parašė Dieve, kaipgi čia, Julijonas e, Lindė Dobilas romano Blūdas na, čia aišku, blūdas tai blūdas, čia ne apie ištvirkavimą kokį nors, o tiesiog blūdas kaip e, paklysti, paklydimas, e, zabludyca ar zablūdžišė, lenkiškai tai, tai reiškia. Na, apie kągi tas romanas? Apie vieno kaimo seniūną, va tokius vidinis pergyvenimas penktųjų metų revoliucijos metu. Ir jisai ten suabejoja esančią tvarką ir, ir, ir valdžia, ir bažnyčia nelabai jam patinka, o tų abejonių vienu iš tokių motyvų, jisai Žemaitijos, ten kiek suprantu, šiaurinė Žemaitija, ar aukštaitija šiaurinė gyvena netoli Latvijos. Ir jisai, va, jo abejonių pagrindas yra toks, kad ar tikrai visi Latvijai keliaus į pragarą? Nes, na, yra tarp Latvių labai gerų žmonių ir, ir negi Dievas leis, kad ir geras žmogus atsidurtų pragare. Nejaugi visi jie, ne, ne, be jokių išimčių, ne, ne vienas iš jų nebus išganytas. Na, aišku, dabar galima pasijuokti iš, iš tokio svarstymo. E, taip, ar, ar, ar visi Latvijai keliaus į pragarą? Na, matyt, kad ne, ne visi. E, čia įdomesnis klausimas, ar visi lietuviai nenukeliaus į pragarą. E, Ai, bet matau, kad, kad pats metas uh, <laughs> maldų meditacijų ir pasvarstymų valandėlį arba kokios arbatos podelio išgerimui, taip kad darom nedidelę pertrauką.